lahu maqalidu samawati wal ardh ni zake yeye funguo za hazina za mbinguni na ardhini ni zake yeye peke yake subhanahu wa ta'ala kwa hiyo vitu vyote vilivyopo katika huu ulimwengu ni miliki ya Allah na viwe katika mkono wake hana mshirika katika hivyo yeye ndiye anayempa anayemtaka wa in min shay'in illa indana khazainuhu hapana kitu chochote isipokuwa hazina zake ziko kwetu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum na hatuteremshi isipokuwa kwa kiasi maalum Allah subhanahu wa ta'ala huwapa viumbe wake kwa kiasi anachokitaka kwa sababu wala ubasata Allahu rizqa liibadi itakuja huko mbele la baghaw fil ardh lao Allah angeikunjua riziki kwa waja wake akaifanya pana basi watu wangefanya baghi wangefanya dhulma wangefanya maasi katika ardhi wangefanya jeuri wakikunjuliwa riziki lakini anasema wama nunaziluhu illa biqadarin maalum na hatuiteremshi hiyo riziki isipokuwa kwa kiasi maalum hakuna kitu chochote isipokuwa hazina zake ziko kitu wa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ndio maana ya aya hiyo lahu maqalidu samawati wal ardh na Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia anayemtaka katika waja wake ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha yoyote anayomfungulia Allah katika watu miongoni mwa rehma hakuna mwenye kuizuia akitaka kumfungulia mtu rahma zake hakuna anayeweza kuzuia wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di kadhalika walillahi khazainus samawati wal ardh hadithi ya Abu Huraira ambayo akhrajahu Sheikhan anasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema yadullahi mal'a mkono wa Allah ni wenye kujaa la taghidhuha nafaqatun haupunguzi mkono huo na kutoa kule kutoa hakuupunguzi hakupunguzi katika mkono huo eh? sahaul laila wan nahara mwingi wa kutoa katika wakati wa usiku na wakati wa mchana araaitum ma anfaqa mundhu khalaqa as-samawati wal ard nipeni habari mnaonaje vile alivyovitoa tangu alipoumba mbingu na ardhi angalia vitu alivyovitoa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu lam yaghidh ma fi yadihi hakika mambo yalivyo hakuna kilichopungua katika ya vile vilivyopo katika mkono wake wa kana arshuhu ala al-ma' na arshi yake ilikuwa iko juu ya maji haina maana kwamba iko juu ya maji yaelea kama jahazi kama vile inavyosemwa uh, mawingu yako juu ya ardhi mawingu yako juu ya ardhi mbingu ziko juu ya ardhi eh, zimegusana mbingu yaelea kwenye ardhi la iko juu sawa eh? kadhalika wakana arshuhu ala alma wa biyadihi lmizanu yakhfidhu wa yarfa yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir anaikunjua rizqi kwa anayemtaka na anaifanya finyu kwa anayemtaka iktifa katika elimu ya balagha wanaita eh? angesema yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha lakini ametosheka na ile ya nyuma pale yabsutu rizqa anaikunjua rizqi liman yasha ukitaka utasema anamkunjulia rizqi anayemtaka yabsutu rizqa liman yasha anamkunjulia riziki anayemtaka wayaqdiru na anamfanyia finyu anayemtaka ay wasi'u Allahu rizqa liman yasha min khalqihi ويضيقه على من يشاء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق usilalamike kwa sababu Allah ndiye aliyefadhilisha baadhi yenu juu ya baadhi nyingine katika riziki huwezi kuwafanya watu wote wawe sawa ukitaka kulinganisha kwamba watu wote wawe sawa ukaleta ujamaa kwamba huyu akipata mia na huyu apate mia na yule mia watu wote wawe sawa ni kwenda kinyume na sunnatullahi fil kaun fi taqsimi rizq ukitaka kwenda kinyume na utaratibu wa Allah katika huu ulimwengu katika ugawaji wa riziki na ndio maana sera hizi zilipokuja katika ulimwengu zilifeli zikaleta ufukara na umaskini na uhasidi na roho mbaya lakini Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine katika riziki au akawafanya juu na wale akawafanya chini lakini katika Uislamu pia ukavunjwa nguvu utaratibu wa ubepari Uislamu si ukomunisti yani ujamaa wala Uislamu sio ubepari Uislamu ni kitu kingine mbali watu wa tofauti katika riziki zao lakini wawe sawa katika tabia na mwenendo na kuheshimiana na hawa wawaangalie hawa na ndio maana hata katika asri ya mtume sallallahu alaihi wasallam twasoma sisi katika sira walipatikana watu wenye mali nyingi Allah aliwafungulia dhahaba ahlu duthuri bil ujur ahlu duthur watu wenye mali nyingi sawa wakitajwa kina Uthman bin Affan kina Abu Talha ha wakina Abdurrahman bin Auf na wengineo katika masahaba kina Saad bin Abi Waqas ni watu walikuwa na mali Allah aliwapa lakini kuna watu walikuwa fukara mafakiri bali mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakuwa tajiri wa mali naweza pita siku kadhaa kwenye nyumba yake hakuwaki moto watu hawali na baadhi ya masahaba wako msikitini wasubiri sadaka waangaika huku na kule wakishughulika jambo la dini mpaka watu wengine wazimia kwa njaa Abu Huraira alikuwa akianguka azimia min aljuu' hakuambia basi hizi mali zenu ziko nazo nyinyi ansar na nini muhajirini zichangeni tuzigawe sawa kwa sawa kwa watu wote ha. hakuna utaratibu huo lakini hawa waangalie hawa hawa waangalie hawa kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio mizani ili dunia ikae sawa dunia الدنيا كالمنجل ها كالمنجل استواء في اعوجاجها Dunia ni kama nyengo, nyengo, mwejua nyengo? Kule kupinda kwake ndio usawa wake. Ili nyengo iwe nyengo, lazima iwe imepinda. Kwa kule kupinda kwake ndio usawa. Sasa dunia iwe hivyo hivyo, lao kuna raha, kesho kuna tabu, kuna dhiki, kuna faraja, kuna hivi, kuna huzuni, kuna furaha. Ndio dunia, ndio kidunia ilivyo, sio furaha moja kwa moja au tabu moja kwa moja. ah dunia inachanganyika changanyika utafurahi sasa hivi utacheka kitoka hapo ushakasirika umeshiba mara una njaa mara umeudhiwa mara umefurahishwa hivyo leo unacho kesho huna hawa maskini wale matajiri dunia kalminjal sio aya wala sio hadithi maneno tu ya kawaida dunia ni kama nyengo vile vile ilivyokaa kule kupinda kwake ndio usawa ule au kama dema sio yale matundu yake ndio uzima wake watu wa baharini wajua dema uzima wa dema eh? au lema haya kwa hiyo yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah anamkunjulia riziki anayemtaka na anamfanyia finyu anayemtaka kwa sababu ndio hikma yake hiyo innahu bikulli shay'in alim hakika yeye kwa kila kitu ni mjuzi anajua kila kitu wa min dhalika masalih ibadi na miongoni mwa hayo ni katika maslahi ya waja wake kuna watu wanajua kwamba huyu nikimpa huyu huyu atakufuru huyu sasa hivi akipata mali huyu, huyu atakuwa kafiri huyu kwa hii mali nitakayompa mwingine huyu nikimnyima huyu asipopata huyu kiasi cha kutosheleza huyu atakufuru huyu ampa alafu amnyima huyu wewe hangaika kweli kweli huku wanyanyua mikono waomba, ukipewa huombi tena wewe. Kwa hiyo ngoja unyimwe hivyo hivyo, pate tabu. Ukipewa wewe hutasoma tena. Wewe ukitaka kuwafukuza tulabu ilmi katika kusoma, wape pesa, wape mitaji. Kila mwanafunzi mpe milioni mia mtaji wake, habaki hata mmoja. Wallahi vile illa man rahimahullah, tunaona peperuka dumu mpaka pesa ziishi ndio tarudi pesa mwana haramu ati kutaka kuwachangua watu wewe wape pesa utachanguka wote utasikia mwingine yuko Brazil mwingine yuko Indonesia mwingine si yuko wapi pesa tu kichaa lakini maadamu hana atatulia na atahifadhi na zaingia lakini ndani bwana kuna milioni mia milioni mia mbili wewe utakao uhifadhi haia sijui 100 utaweza wezi ingekuwa ni rahisi ungekuja tujar ungekuja wafanya biashara kuja kusoma tujar ashabul amwal wangekaa wakahifadhi Qur'an lakini hawezi kuhifadhi hata safha moja nini kuna kitu kinachomzuia kinamshughulisha akili yake sasa itakuwaje tapata vipi hapa kika hii itakuwaje hapa kwa atakachoweza pengine kama ana imani atakaa atasoma kidogo kurasa zake mbili kwenye Qur'ani amefunga angalia mambo yake umwambie hifadhi hili ni jambo mujarrab wewe bakini kwenye umaskini ha? msome alafu Allah atafungua rehema zake mpate kuhudhuria swala za jamaa mpate wakati wa kusoma adhkari za masaa na sabah tawadhu iwepo lakini mali ikiingia kibri kitakuja na utulivu utakosekana tunaona watu wametawanyika katika hii dunia masharikul ardhi wa magharibi hatusemi kwamba watu wabaki kuwa mafakiri wasitafute mali lakini ukitaka kuwafukuza watu kwenye kusoma wape mali fungua milango ya mali wape hawatakaa kusoma nasallallahu alaihi wasallam kwa sababu moyo watakiwa utulizane katika jambo na ukipewa kitu cha kushughulishwa katika anasa za dunia na mataa dunia hapana utulivu tena sasa kuna watu wameshughulishwa na hilo na wanawashughulisha watoto wao katika hayo sallallahu alaihi wasallam tayib kwa mujibu wa aya tulizozisoma ni wajibu wakati wa watu kutofautiana kurudi kwenye hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na nasi hii kwa wazi sarihi kwamba hukumu zote zinatakiwa ziegemezwe kwenye hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala mizozo yote yeye ndiye mwenye kuhukumu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam na sio akili za watu na rai zao eh kadhalika aya inaonyesha kwamba mtu hatakiwi kutaka msaada kwa yoyote zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala لا يستعين إلا بالله تعالى ولا يسأل إلا الله تعالى ولا يتوكل إلا على الله تعالى atakiwi mtu kutaka msaada kwa dhati yake na moyo wake kabisa isipokuwa kwa Allah na kuomba kwa dhati kabisa ndani ya moyo wake isipokuwa kumuomba Allah na kutegemea vile vile kwamba maegemeo yako yote katika moyo wako umeyaweka kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na hili wamelijua baada ya kauli yake lahu maqalidu samawati wal ard ni zake yeye Allah funguo za hazina za mbinguni na ardhini ukishajua hilo basi wala upate tabu wamuomba yeye subhanahu wa ta'ala akupe asipokupa wajua kwamba maslaha yako wewe katika dini yako yako katika kutukupewa kama hiki kipindi ninachopitia hiki kumbe maslahi kwangu nisipewe mimi lakini waomba taabudan unaomba kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa taqarruban ilayhi Allah akishaona kwamba wewe wasilihi kupewa atakupa kwa wakati aliokadiria na pengine usipewe mpaka huko akhera waomba tu waomba tu upewi upewe kidogo kile kidogo tu ili uende kuishi ile miaka yako sabini uliyopewa iishe usife sasa eh? ufe baada ya kufika ule umri wako ndio wapewa wala wanywe kidogo wasogea tu mambo yaenda tu mpaka umri wako uishe lakini umewekewa makubwa zaidi huko akhira kwa sababu wewe kwa akili yako ilivyo na udhaifu wa moyo wako ukipewa utamkufuru Allah wewe ukipewa utashughulika na akhira wewe ukipewa utakwenda motoni wewe kwa jeuri utakaoifanya juu ya viumbe vya Allah na kujiona wewe utakuwa ni mvivu katika ibada wangapi wamepewa wamejaribiwa katika hilo na wako hivyo na wao wenyewe wajiona kwamba ni werevu lakini hawana katika akhira kitu chochote sasa Allah amekuhurumia wewe hakukupa wewe itakidi hivyo fanya sababu zako tafuta riziki watafutie watoto wako na watu wako lakini usilalamike juu ya ugumu wa maisha kwamba watu walalamika na wewe walalamika muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika hazina zake ndiye anayejua kwamba una watoto wadogo una majukumu wewe ni mwanafunzi wewe si ni kadha wewe watumikia dini ya rabbi mimi mimi natumikia dini yako mbona unipi mambo fulani ukipewa utaacha kipewa wewe usilalamike muombe katika fadhila zake siku zote sema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban omba wema tu شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا amewawekeeni nyinyi katika dini kile ambacho alimuhusia Nuh sharaa lakum min ad-din amewawekeeni nyinyi katika dini ma kile ambacho wasa bihi Nuha amemuhusia kwacho Nuhu yale yale alimuhusia Nuh ayafanyie kazi ndiyo aliyokuwekeeni nyinyi walladhi auhaina ilaik na kile ambacho tumekuletea wahi wewe na kile ambacho tumekuletea wahi wewe Muhammad ndicho alichokuwekeni Allah wama wasaina bihi Ibrahim na kile ambacho tumemuhusia kwacho Ibrahim wa Musa wa Isa na Musa na Isa alayhimus salatu wassalam an aqimu ad-din kwamba simamisheni dini isimamisheni ديني ولا تتفرقوا فيه ولا مسفرقيان دنياك سن الله لكم وبين أيها المسلمون ما وصى به نوحا أن يعمل وما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما وصى به إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وذلك هو إقامة دين الإسلام الذي شرعه الله بلا تحريف ولا غلو ولا تقصير في العمل به مع الاجتماع على ذلك ونبذ التفرق والاختلاف فيه pamoja na kukusanyika katika katika hayo eh? na kuacha kuzozana na kufarikiana ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia waislamu na amewekea sheria ile ile sheria na, na taratibu alizopita nazo manabii kama anavyosema subhana wa idh akhadhna minan nabiyina mithaqahum wa mink kumbuka tulipochukua kutoka kwa mitume ahadi madhubuti na kutoka kwako we Muhammad wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam na kutoka kwa nuh na ibrahima na musa na isa mwana wa maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha na tumechukua kutoka kwao ahadi madhubuti zilizo nzito كذلك وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون أذن نعم تنندليه السائل يسأل جوهرة التوحيد كتاب لمن هذا الكتاب لواحد أشعري اسمه برهان الدين إبراهيم اللقاني برهان الدين إبراهيم اللقاني المصري المصري والمالكي ni maliki katika madhhabi yake ni mtu mutaakhir amefariki mwaka 1041 1041 yani hataki na Suyuti imetangulia na Suyuti 911 sio yeye amefariki mwaka 1041 aitwa Burhanuddin Ibrahim al-Laqani maarufu kitabu chake Jawharatut Tauhid ina shuruhati nyingi za kinaswawi nani nani watu naye mwenyewe pia kasherehesha ash'ari kwa hiyo ndio pale mtu ukimwambia aya aweza kuipinga aya kwa sababu Ibrahimuddin al-Laqani kasema wa kullu nafsin awhama tashbiha eh, awwilhu aw fawwidh wa rum tanziha aya hadithi hapana maneno ya salaf aa ya nani Burhanuddin al-Laqani kafariki 1041 hijiria sawa haya tuendelee darasa letu kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi yamekuwa makubwa juu ya washirikina yale unaowalingania kwayo kabura ala almushrikin yamekuwa makubwa ay adhum washaqqa ala almushrikin yamekuwa makubwa na yamekuwa mazito juu ya washirikina ma tad'uuhum ilayhi min tauhidillah tauhidi kwao imekuwa ngumu imekuwa kubwa nzito kabura ala almushrikin ay azuma washaqqa ala almushrikin ma tad'uuhum ilayhi ay ma tad'uuhum ilayhi ya muhammad min tauhidillah wa ta'atihi wa tarki ibadati ma siwahu haya yamekuwa ni makubwa ukimwambia aache kumshirikisha Allah aache mizimu ah jambo kubwa kweli kweli ataachaje taanza vipi ah mambo haya yamekuwa ni makubwa kwa wao Allahu musta'an mpaka unafikia kusema aja'ala al-aliha ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab huyu Muhammad amewafanya waabudiwa wote kuwa ni mwabudiwa mmoja tu tumwabudu Mungu mmoja tu hakika hili ni jambo la kustaajabiwa kabisa watu hawapendi lile haki tangu wakati huo laqad ji'nakum bilhaq walakin aktharakum lilhaqi karihun tumewajieni nyinyi na haki lakini wengi wenu nyinyi ni wenye kuichukia haki Allah subhanahu wa ta'ala asema hivyo katika zukhruf